Шейх дальше говорит, «Каля муаллиф рахимахуллаху та'аля, калиматан азиман, мухимматан кали». Потом Ибн Кудама, рахимахуллах, сказал великое слово, очень важное, сказал, «Ма хатара бибалика фейна Аллаху джалла аля бихиляф». И все, что тебе придет в голову, знай, что Всевышний Аллах спонтанно не такой. إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفات يكون على نحو الذي خطر في باله если какой-то человек представит, некий человек представит, то, что Аллах, Субхану Аталя, когда мы говорим о его атрибутах, он написан такими атрибутами, как он представляет в своей голове, а у Тахай Расуля, или же представляет какой-то вид, то есть какую-то картину, фальяджзим, пусть он будет уверен на 100%, анна Аллах джалля валя бихиляфи матахайль, то, что Аллах Субхану совсем не такой, как он представил. وذلك لأن المرء لا يمكن أن يتخلى شيئا أو يتصور شيئا إلا إذا كان потому что человек не может представить какую-то вещь или представить какую-то картину, если только он не будет первая вещь кадра аху. То есть, если он видел эту вещь. Если человек не видел, он не может ее представить. Вторая вещь, ан якуна кадра амисля. Вторая вещь, если он не видел что-то подобное, то с чем его есть сравнить. Третья вещь, Аньякуна кадра Аджинса, или видел что-то из этого вида. А э, четвертое, аннаху усиф аляху васфаль кафей, или же если кто-нибудь не опишет. А мы об этом говорили на прошлых уроках подобно, подробно. Хази арба, эти четыре, ля тантабику аля сифати ля Мы, то есть они не подходят к именам, к атрибутам Всевышнего Аллаха, потому что мы его не видели, и не с чем нам его сравнить, и никто нам его не описал. Фаинна Аллах джаллаваля лям юра хатта татахайяльгуль бит-тасвир, то есть Всевышнего Аллаха никто не видел, чтобы его кто-то мог представить. У алям юраджинса, никто не видел ничего подобного или вида такого. Указали камня Юсов Васфаль Кафе, никто не описал его. Валихаза куллю махатара биаклика аутасавара кальбука. И поэтому все, что тебе придет в мозги или же представит твое сердце, фальтаджим биан Аллах джалля аля бихиля физалик. Знай, что Всевышний Аллах Субтитры совершенно не такой. Вазиль кайда азима, фазил кайда ту азима, то есть это великое правило. Вот шайтан, вали иблис, то есть шайтан, ятель муминина фаяджалиху ятасаур. Приходит к верующим и заставляет тебя научать, чтобы ты представлял Всевышнего Аллаха Субтитры. Ваюсауиру лягу робу. И то есть дает тебе как бы картину в голове, чтобы ты представлял Аллаха Субхану Аталя. Аля нахви Субхану Аталя. Аляма яджибу аляма яджибу лягу субхану ва та'аля. Валь ядхильху фи науи мин аддалалят. Валь ядхильху фи науи мин аддалалят. Валь ядхильху фи науи мин аддалалят. То есть этим самым он хочет тебя завести в заблуждение минат тачсим. То есть заблуждение тем самым ты хочешь, как будто бы ты уподобляешь Аллах, предаешь ему тело, вот тажбих, уподобляешь его, вот тамфиль ванаху залик и тому подобное. Фазакра муалиф аль-Каида Азима, и поэтому Ибн Кудама приводит великое правило фихаза, то есть в этом разделе, вагуа аннаху ма хатара бибалик, ау тасавара бикальбик, ау тасавараху бикальбик, фа'алим анна Аллаху джаллю бихиляфи. То есть все, что бы тебе не пришло в голову, или как бы ты это не представил своим сердцем, знай, что Аллах Субтитры совершенно не такой.